աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Բնական այս մի քանի օրերի ընթացքում Արցախի ողջ հայության միգուցե ուշադրությունը բևեռված է եղել Մակյան վտանգության խորհրդում Բերձորի միջանցքում եւ Արցախում առհասարակ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված քննարկումներին։ Վերջապես այդ քննարկումները տեղի ունեցան։ Սպասելիքները իհարկե շատ էին մեր մոտ, հասարակության մոտ առավել եւս, շատ ավելի բարձր սպասելիքներ, մեծ սպասելիքներ, քան իրականությունը ցույց տվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Այն, ինչի մասին մենք նույնպես խոսել ենք, որ եթե որոշում չկայացվի, կոնկրետ, խիստ, պարտադրող իրավիճակը կարող է ել ավելի բարթանա։ Եվ փաստորեն մակում, այո, տարբեր երկրներ ելույթներ ունեցան, խոսեցին, ոմանք շատ ավելի լավ խոսեցին, ոմանք միգուցե այնքան էլ լավ չխոսեցին, ոմանց ելույթները ворթովմունք առաջացեց, բայց սա դնենք մի կողմ։ Որոշում չկայացվեց առ այսօր։ Այո, մեզ համար ինչ որտեղ սա բարոյական հաղթանակ էր, որովհետև խոսվեց Արցախի մասին այդ բարձրացյաններից, խոսվեց, որ սով է, խոսվեց, որ շրջափակված ենք, պաշարված ենք, բարոյական տեսակետից հաղթանակ է, միանշանակ։ Բայց մյուս կողմից այդ բարոյական հաղթանակը մեր փոքրիկ երեխաներին սովամահ լինող մարդկանց համար ուտելիք չի դառնում։ Ավելին, եթե սա է միջազգային հանրության մոտեցման փիլիսոփայությունը, որ ուղակի խոսեն, որևէ բան չանեն, ապա աշխարհակական առումով սա ստացում է Ադրբեջանի հաղթանակ, դժբախտաբար։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Պետք է շարունակենք աշխատել եւ պայքարել եւ այնպես անել, որպիսի իսկապես միջազգային հանրությունը եւ աշխարհը ավելի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն։ Իսկ սրա համար առաջին հերթին պետք է որ մենք լինենք համախմբված հայրենասեր Արցախակենտրոն։ Խոսքը ողջ հայության մասին է։ Տեսնենք։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, մեծ զոհեր կան հատկապես ուկրաինական կողմից։ Ըստ երևույթի իրավիճակը այնտեղ շատ բարդ է, դրա համար Զելենսկին մի շարք քայլերի դիմեց, այսպես նա չեղարկեց կայանալիք մի քանի ամսից հետո կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, որովհետև երկարաձգվեց նաև ռազմական դրությունը։ Ու բնական է սա հասկանալի է, ինչ ընտրություններ պատերազմի ժամանակ, բայց մյուս կողմից նաև չէր բացառվում, որ եթե լինեին ընտրություններ, իշխող ուժը ստանար շատ ավելի քիչ ձայներ։ Իսկ սա կարող էր իհարկե փոխել նաև շատ բան Ուկրաինայում։ Բացի դրանից Զելենսկին նաև ազատել է աշխատանքից բոլոր զինկոմիսարիատների ղեկավարներին։ Ըստ երևույթի լուրջ է խնդիրը եւ չեն կարողանում այնտեղ լիարժեք ձևով զորակոչը իրականացնել։ Աֆրիկա է մեր բավականին թեժ իրավիճակը։ Գանայում հանդիպեցին Արեմության Աֆրիկայի տնտեսական համագործակցության Էկովասի բանակների շտաբի պետերը եւ քննարկեցին Նիգերի դեմ հնարավոր ռազմական գործողության հետ կապված տեխնիկական հարցեր։ Իհարկե, սա եթե տեղի ունենա շատ վատ բան է լինելու, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Իսկ Նիգերի հետ կապված հնարավոր ներխուժման հետ մեծ քննարկումներ են տեղ ունենում արևմուտքում, հատկապես ԱՄՆ-ի դիրքորոշումն է դերևս ոչ հստակ, որովհետև որոշ վերլուծաբաններ մտածում են, որ ԱՄՆ-ն փաստորեն երկընտրանքի արժե կանգնած։ Եթե նա սատարի Ֆրանսիային եւ Էկովասին եւ փաստորեն նախաձեռնի ներխուժում Նիգեր եւ եթե այդ ներխուժումը ցախողվեց, ուրեմն դրանից հետո ԱՄՆ-ն առհասարակ կարող է տարածաշրջանից դուրս մղվել։ Իսկ դա կարող է բերել եւ իր հնարավոր մրցակիցների եւ տարբեր ահաբեկչական կազմավորումների գործնեայության աճին եւ այնտեղ նրանց դիրքերի ուժեղացման։ Հետևաբար դերևս ասում են, որ Վաշինգտոնը վերջնական որոշում չի կայացրել, Վաշինգտոնում չի կայացրել եւ պետք է շարունակի քննարկումները, բայց բավականին կարճ ժամանակահատվածում որոշում ընդունվի։ Տեսնենք։ Ռուսաստանն էլ մենք գիտենք շատ հետաքրքիր մի նախաձեռնություն իրականացրեց լուսին 25, այսինքն դիեզերական սարքը պետք է գնա եւ լուսնի վրա հետազոտություններ իրականացնի, արդեն այնտեղ է նկարները կան հարավային, այսպես բևերում է մեզ չերևացող լուսինի կողմում եւ հետազոտություններ են անում ըստ երևույթի գիտնականները փորձելու են այնտեղ ջուր գտնել, եթե ջուրը գտնվեց, իսկ կա մեծ հավանականություն, որ այնտեղ կարող է ջուր լինել, արդեն կարելի է լինելու խոսել լուսնի վրա մշտական ինչ որ կայաններ տեղակայելու։ Սա նաև աշխարհակահաղական մեծ խնդիր է լինելու, առաջընթաց է լինելու, որովհետև արդեն տիեզերքում են գերտերությունները մրցելու նոր ворակ է նաև հաղորդվելու այդ մրցակցությանը։ Այսպեսին էին թանկագին բարեկամներ, մի շարք զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։